מזמור נ', מזמור לאסף. אל אלוהים אדוני דיבר ויקרא ארץ, ממזרח שמש עד מבואו, מציון מכלל יופי, אלוהים הופיע. יבוא אלוהינו ואל יחרש, אש לפניו תאכל, וסביביו נסערה מאוד. יקרא אל השמים מעל, ואל הארץ לדין עמו. אספו לי חסידי, כורתי וריתי עלי זבח. ויגידו שמים צדקו, כי אלוהים שופט הוא סלע. שמעה עמי ואדברה, ישראל ואעידה בך, אלוהים אלוהיך אנוכי. לא על זבחיך אוכיחך, ועולותיך לנגדי תמיד. לא אקח מביתך פר, ממכלאותיך עתודים, כי לי כל חייתו יער, בהמות בהררי א'. ידעתי כל עוף הרים, וזיו שדי עמדי. אם ארעב לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה. האוכל בשר אבירים, ודם עתודים אשתה, זבח לאלוהים תודה, ושלם לעליון נדריך. וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותישא וריתי עלי פיך? ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך. אם ראית גנב ותירץ עמו, ועם מנאפים חלקך. פיך שלחת ורעה, ולשונך תצמיד מרמה. תשב באחיך תדבר, בבן אמך תיתן דופי. אלה עשית והחרשתי, דימית היות אהיה כמוך. הוכיחך ואערך לעיניך. בינו נא זאת שוכחי אלוה, פן אטרוף ואין מציל. זובח תודה יכבדני, ושם דרך אראנו בישע אלוהים.